klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Un Latvija uzvarēja hokeju. yes! <laughs> Mums ir, eh, jā, ļoti priecīgs eh, vakars. Uh, Un eh, šajā laikā, kā ierasts, radījumā arī Latvijas studijā kustība par sanktitāti un raidījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signe, Liljana, Rīta. Un eh, kopīgi, ceram arī tādā priecīgā un pacelētā noskaņojumā, mēs eh, pārdomāsim kas tad ir tas, ko katrai no mums šodien grib pastāstīt Dievs, kas ir tas, uz ko mums vajadzētu vērst uzmanību savā ikdienā, uh, Un darīsim to, izmantojot mūsu kustības dibinātāja Guljermo Džakvintas metodi – eksplozīvais evaņģēlijs. Tātad mēs ļausim evaņģēlijam eksplodēt mūsos, aizdegt mūsu sirdis, un tā doma, ko vēlējās mūsu kustības dibinātājs, bija, lai mēs esam cilvēki, kas, kas dzīvo Dievu vārdu, nevis tikai izlasa un aizmirst par to, bet tiešām izdzīvo, kas ir tas, kā mēs varētu būt labāki Dieva bērni ikdienā – Metodē ir trīs soļi, kurus eh, raidījuma laikā arī pārdomāsim, bet kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. Nāc svētais gars mūsu sirdīs, nāc svētais gars aizdec mūs nāc svētais gars mūsu sirdīs, nāc svētais gars aizdedz mūs, nāc svētais gars mūsu sirdīs, svētuma gars apgaismo mūs nāc svētais gars mūsu sirdīs, svētuma gars apgaismo mūs, nāc svētais gars. nāc svētais gars mūsu sirdīs, mīlestības gars. Vienotības gars nāc mūsu vidū, atraisī visus mezglus, kas neļauj mums būt vienotiem. Attīrī mūsu attiecības, lai mēs būtu vienā tavā miesā. Attīrī savu baznīcu un dari to līdzīgu zvaigznei debesīs, kas mirdz ar tavu mīlestību mīlestības gars, padarīja ekemenisko ceļu par patiesu vienotības ceļu, lai tava baznīca kļūtu patiesi viena svētā. Ģimenes gars, dari, lai mēs dzīvojam ģimenes pieredzi, jo tava baznīca ir ģimenē, mīlestības kopienā. Ģimenes gars, dari, lai katrā ģimenē, būtu svētā pēc tava attēlā. Amen. Tagad eh, klausīsimies eh, Dieva vārdu. Eh, šo metodi, dargais klausītāji, tu vari izmantot, lasot jebkuru citu evaņģēlī fragmentu. Tas ir veids, kā, kā pārdomāt Dieva vārdu un pārdomāt, kā uh, kāds uzrunā mani. Tas, ko mēs darām savā raidījumā, mēs pārdomājam svētdienas evaņģēlī fragmentu. Eh, no vienas puses, lai jau sagatavotos svētdienai, no otras, kā mēs zinām, tad Dieva vārds mūs katru dienu var uzrunāt um, savādāk, un mūs var uzrunāt viens vārds, un, uh, un katru dienu mēs varam pēc sajūtas uh, dzirdēt, kas ir tas, ko Dievs mums saka. Tad um, Jā, un mēs aicinām būt eh, kopā ar mums un dalīties, kas ir tas, kas jūs uzrunā no evaņģēlīja fragmenta. Lasīsim ehm, lasījumu no Jēzus Kristus evaņģēlīja, ko uzrakstīs svētais Jānis, 15. un 16. nodaļas pāntus. Varat atvērt mieram tuvu grāmatiņu vai, eh, vai evaņģēliju un būt kopā ar mums un droši rakstīt arī savas pārdomas, kas jums ir pēc šī evaņģēlīja fragmenta. fragmenta telefons īziņām 2 66 772 72. Droši padalieties, kāds vārds vai teikums uzrunā jūs no evaņģēlija un varbūt kas ir tas, kā jūs to saprotat. Un eh, droši padalieties telefons īziņām 266 772 72. Un eh, jā, ļausim evaņģēlijiem mūs uzrunāt. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis – Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Kad atnāks iepriecinātājs, ko es jums atsūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, viņš dos liecību par mani, bet arī jūs tāpat liecināsiet, jo esat ar mani jau no sākuma. Man vēl daudz kas jums sakāms, bet tagad jūs to vēl nespējat panest. Bet, kad atnāks viņš, patiesības gars, Viņš jūs ievadīs katrā patiesībā, jo viņš nerunās pats no sevis, bet runās to, ko dzirdēs un jums atklās nākamās lietas. Viņš mani pagodinās, jo no manējā paņems un jums pasludinās. Viss, kas tēvam pieder, ir mans. Tāpēc es sacīju, ka paņems no manējā un jums pasludinās. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slāvā Kristum! Kristum. Eksplozīvā evaņģēlija pirmais solis ir mīlestības skatiens. Mēs um, atveram savu sirdi un uh, skatāmies uz vārdu, skatāmies uz tekstu un uh, sajūtam, kas ir tas vārds, kas uh, mani šodien uzrunā. Tas var būt viens vārds vai viens teikums, bet um, kaut kas, kas no šīs rakstu vietas man uh, šodien īpaši paliek atmiņā. Rīta, kāds vārds šodien uzrunā tevi? nav vieglāk, jo ir tikīs eh, evaņģēlis šoreiz, un priekš manis viss ir tik svarīgi. Bet eh, viss, kas ir eh, ļoti... Viscentrālākā jā, doma. kad atnāks iepriecinātājs, ko es jums atsūtīšu no tēvā, patiesības gars, viņš dos liecību par mani. Paldies! Lilian, kāds vārds uzrunā šodien tevi? Tad uh, iepriecinātājs, bet arī jūs tāpat liecināsiet, bet tagad jūs to vēl nespējat panest. Paldies! Uh, mani uzrunāja vārdi, bet tagad jūs to vēl nespējat panest. Cik uh, mm -hmm. interesanti. Un, um, jo no manējā paņems un jums pasludinās. Tie ir vārdi, kas uzrunā mani un mūs. Atgādinu, dārgais klausītāji, ka mēs ļoti gribētu dzirdēt arī, kas uzrunā jūs no šī fragmenta. Droši padalieties un rakstiet mums īsiņas, telefons īsiņām 266, 77, 272. Un, lai pārdomātu vēl evaņģēlī, tad lai skan dziesmu. Mm. Mūsu dzīve ir Kristus dzīve, mūsu dzīve ir Teva mīlestība. Mūsu dzīve ir baznīcas gars, mūsu dzīve, mūsu dzīve ir Kristus mūsu dzīve ir Kristus, aleluja. Mūsu dzīve ir slēpta Jēzu Kristu, mūsu dzīve ir Kristus, aleluja. Mūsu dzīve ir Kristus, mūsu dzīve vive ir Kristus, aleluja. Mūsu dzīve ir slēpta Jēzu Kristu, mūsu dzīve ir Kristus, aleluja. Mūsu dzīve ir Kristus. Eh, mums ir arī zvans studijā. Kristus ir augšām cēlies. Pēdējais ir augšām cēlies. Viktor, padalies ar savām pārdomām no šodienas evaņģēlī. Mm -hmm. Nu, svētdienas evaņģēļa man uzrunāja Jēzus Kristus teikumiem. Pirmais, redzēdami kungu kļuva liksmim, un otrais, saņemat svēta garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedotiem. Un par pirmo mācekļiem ir liels prieks redzēt Jēzu klātenē nekā mums. Ja? Man ir arī prieks, ka es neredzēju Kristu klātenē, bet ticu, es ticu, ka viņš ir un dzīves un katra cilvēka, un mana sieva, manas bērnas, tam darbiniekos jau, nu, kat, ar katru gadu es dziļi par to nu, ticu, ticu un sapratu. Eh, kad es to atceros, tad man ir eh, viegli veidot attiecības ar tuviem, ar darbiniekiem, ar radiniekiem. Eh, mūsu draugi ir sakramenta godināšana, otrdien pusstundum, piekdien stundam. Nu, pēc iespējams, pēc darba es cenšos tā piedalīties, lai Nu, lai, par, lai pārunātu ar, savu, ar saviem vārdiem, ar Kristu, lai vat, saglabātu savu kristīgo identitāti mūsu pasaulē. Uh, eh, pārunātu ar Kristu, kurš jūtu, kur, kurš ir klātbūtne sakramenta. Ot, nu, kā ar brāli, ot, runu ar viņu kā ar brāli, <laughs> nezinu. Nu, tā ir par, par otro, par to, kā sanimēt svētu garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Uh, nu, esmu pateicīgs Kristum par, ka, ka viņš, nu, par to, ka viņš līdz galam izturē m, mm, krusta ciešanas, lai, lai atbrīvotu mani un mūsu no grēka vāžam. Ar katru gadu es par to dzīvi, nu, dzīvi domu un jūtu, ka tā ir. Viņš mums deva izlīguma sakramentu, lai mēs varētu brīvi nožēlot savus grēkus, kas nu, daudz, par daudz neļauj mums dzīvot mierīgi un izpildīt Dieva gribu savā dzīvē. Lai mēs garīgi nepazustu šā, šajot maldinošajā pasaulē. Jēzus mums apsolīja palīgu, palīgu svētu garu, kas mums parāda patiesas atbildes uz mūsu grūtam jautājumam, mūsu dzīvē. Un svētais gars, tas ir pilnīgs pretstāts izmisu, mūsu izmisumam, pašizolācijai, izolācijai. izolācijai garīgai turadzībai. Nu, tas es ticu uz to. Paldies par uzmanību. Paldies, Viktor. Eh, Viktors padalījās eh, pārdomās par otru evaņģēlī fragmentu, kas eh, tika piedāvāts svētdienā. Bet droši vien, kad arī mums bija svarīgi dzirdēt šo fragmentu un, un paņemt arī Eh, pārdomas un, eh, un to, kas, eh, kas tad ir tas, kas, kas mūs uzrunā. Rīta, tu minēji, ka tev uzrunāja viss fragments un pārāk īss un nevarēja izvēlēties vārdus, kas tieši tev uzrunāja. Pastāsti, kādas ir tavas pārdomas par evaņģēlī fragmentu? Tas jādomā, ja kā šo evaņģēļu, ko mēs lasījām, ir zvedienas evaņģēļā un zvediena ir vasaras zvētki. Tad Mēs zinām, kas ir vasaras svētki, kad Jēzus sūtīja uz apustuliem svēto garu, un tā ir tiešām, varam e, teikt, e, baznīca svētki, jo ar vasaras svētkos apustulī e, ar svēta gara spēku gāja pa visa pasaulē un sludināja, ka Kristus ir patiesa Dieva dēls. Un tāda veidā caka mūsu baznīcu. Tad e, priecājamies un liksmosimies. Un, uh, par to mani uzrunāja eh, tie vārdi, kad atnāks iepriecinātājs, ko es jums atsūtīšu no tēva. Um, iepriecinātājs ir zvētais gars. Ir, eh, un mēs zinām, ka zvētais gars ir trešā persona, mēs ticam uz trīsvienīgais dievs, dievs tevs, dēls un zvētais gars. Un, uh, Zinamarika apostoli Pirmska vinji e, nesanijama Svetogoru vinji Bajdija zvinji e, bija e, Pedeja Vakarinja Stelpa, Gajda Svetogaru, Luđa Skopar Mariju Djevmati, bet viņam nebija tā droši iet ārā un sludināt, bet ar, ar Svetagarat nakšana viņi vairāk nebija mm, nebaidījās un gāja pa visu pasauli un sludinātu. Mēs zinām no apustulu darbi to visu, kas notika sākuma baznīcā. Tad e, tiešām jāpriecājas, jābūt priecīgi kopā ar visu baznīcu, jo tā ir mūsu svētki. Mēs esam baznīca. E, un Jēzus paskaidro, kas ir iepriecinātājs, ir patiesības gārs, kas iziet no tēva – un viždos liecību par mani nozīmē un par Kristu. Un tur mēs jau Jēzu pats paskaidroja mums, kas ir e, trīsvienīgais Dievs, Dievs Tevs, Dēls un Svētais Gars. Viņi ir trīs personas, bet viena, viens Dievs. Un e, Dievs Tevs, kas sūtīja savu dēlu, tik mīla pasauli, mīlēja pasauli, lai mūs atpestītu un zvetais gars, kas apgaismo mums, lai mēs varētu liecināt par Kristu. Um, un viņš dod mums šo spēku, lai varētu liecināt patiesība. Un patiesība ir pats Kristu, patiesības gars, kas nāks no tēva un no Kristu. Tad tās ir liels noslēpums, ka mēs esam aicināti tikai palikt klusumā un kontemplēt visi šī vārdi, jo katrs vārds ir tik nozīmīga, e, kas palīdzēs mums tiešām iet iekšā šīs liels noslēpums, trīsvienīgās Dievs. Un, protams, mēs arī pēc tam Jēzus turpina un, un, un sacīja apustūļiem, man vēl daudz, kas jums sākams, bet tagad jūs to vēl nepas, nespējat panest. Tad tik daudz e, mums jāmācās, un ka svētais gars palīdz mums iet uz šo avotu, lai arvien padziļināt e, mūsu ticību, lai arvien vairāk pazīt Kristu. Mums visa mūsu dzīve ir, ir iespējams, ir tas laiks, kas Dievs mums dod, lai arvien vairāk pazīt Kristu, lai vairāk satikt ar Kristu, lai vairāk liecināt Kristu. Un, un vēl kas man arī um, uzrunāja, ir viņš mani pagodinās, svētais gārs pagodinās um, Kristu. Un nozīmē, kāpēc? Tāpēc, ka svētais gars nāca mūsu sirdī, mūsu domās, mūsu dvēselē un atver mūsu sirdi, lai arvien vairāk esam gatavi, lai pieņemt Kristu un vairāk Kristu dzīvo mūsos, mēs vairāk sludinam Kristu. Tad tas ir e, mūsu misija, un e, vasaras svētki tiešām atgādina mums, ka mēs esam aicināti kļūt Dieva liecinieki, Kristus liecinieki. Un arvien vairāk šodien, cik apkārt mums ir vajadzīgs um, sludināt patiesību sludināt patiesības gars, sludināt visas kristīgas vērtības. Un ne tikai ar vārdiem, bet ar pašu mūsu dzīve. Lai vasaras svētkos būs katram no mums e, e, priecīga svētki, jo svētais gars dod mums prieku, dod mums visas davanas, kas e, pārveido mūsu dzīve. Paldies! Lilian, kādas ir tavas pārdomas par evaņģēlī fragmentu? Varbūt kā tu vēlas sākt šodien. Nē. Tā kā mums ir <laughs> vienāds teikums tāda. Bet, eh, nu, īsi par to, tagad jūs to vēl nespējat panest. <clears throat> Man ļoti uzrunāja to, tāpēc, ka um, tas um, iepriecināja mani šo šo teikumu. Kāpēc? Pēc kā šķiet, ka Jēzus tiešām viņš um, ir tik uzmanīgs um, apustuļiem, ko viņi var panest vai ne, ne nav spējīgi panest. Uh, un tas ir tik forši. Dažreiz mēs uh, ielikām, varbūt nezinām, bet mēs ielikām nastu uz um, citu cilvēku, ko viņš nevar panest. Uh, Bet uh, šeit Jēzus ir tik uzmanīgs. Un man šķiet, ka tas dod arī īpašu krāsu um, šajam fragmentam. Bet no nu, tad um, man uzrunāja iepriecinātājs. Uh, un tik labi ir, ka beidzot ir um, svētā gara nosūtīšanas svētkus klāt, uh, Um, nu, beidzot, tāpēc, tāpēc, ka mēs gaidījām tomēr 50 uh, dienas, lai atnāktu. Protams, tas ir arī laiks, ka mēs varam gatavot uh, sirdī tam ne tikai deviņas dienas novēnā, bet no nu, tiešām visu uh, augšām celšanas laikā. Un, uh, protams, pastiprināt to novēnas laikā tagad ko jūs varēsiet arī atrast starpsitokatolis.lv vai mūsu, mūsu saite, un tad uh, dzīvosim to kopā. Bet tas iepriecinātājs, uh, svētais gars, kas iepriecina. Um, dažreiz me, citur Jānis saka aizstāvis, nu, kā advokāts tā, bet šeit ne. Um, Jēzus saka, ka svētais gars ir iepriecinātājs, uh, Um, un es domāju, nu, bieži vien mēs meklējam, vai es meklēju prieku, uh, kad ir tad uh, drūmas dienas vai tā, um, kad viss šķiet slikts un tā, tad uh, meklēju varbūt uh, kādu prieku, pasaulīgās lietās. Varbūt tas ir izklaide vai šovā vai, vai arī sportā. Un it īpaši tagad ar hokeju. Eh, ne tikai futbolu. Nu, protams, tas nav slikti, bet um, mēs varam arī, un pāvesti ir, uh, ir teicis kaut kādreiz, ka viss tas, um, ko varam atrast uz zemi, ir uz vienu brīdi. No nu, tas nepilna, piepilna mūsu sirdī uh, uz ilgu laiku. Tas ir tikai uz brīdi, bet uh, Jēzus, kas, eh, un it īpaši svinēsim to svētdien, eh, mūs piedāvā eh, un dāvā, viņš ir dāvana iepriecinātāju no debesīm, tad ir tiešām kā priekā avots. Un, un tad es domāju, nu jā, kāda atšķirība tad zemes prieki un, un debesis prieks. Uh, un pāvis teica, ka zemes prieki ir kā anestēzijas līdzeklis. Uh, nu, ar to mēs esam apmierināti un um, mm, varbūt, ka mēs esam apviegloti uz uh, brīdiņu, bet um, tas, ne, tas nav priek, prieks, kas var um, uh, pamatīgi izraisītu diskomfortu, kas, eh, kas ir iekšā, kas eh, mēs jūtām dziļi savā sirdī. Un tāpēc eh, prieki, kas ir no pasaules, viņi darbojas virsmās, neiet dziļumā. Bet svētais gārs, viņš ne tikai virsmas, bet tiešām iekšā, viņš ienāca mūsu sirdī. Uh, Un, um, un tas man ļoti iepriecinājā, ka tas nav tikai nu, virspusē, bet uh, tiešām dziļumā. Um, tad uh, viņš maina arī kaut ko manā sirdī. Viņš uh, dara to, ka man skatiens arī uh, ir savādāka uz, uh, uz lietas, nu, uz lietām, kas ir, bet eh, viņš maina manu skatienu. Um, un arī uh, varam teikt tā, ka viņš pacel, iepriecinātājs tas ir gars, kas pacel mani, kas ne stum mani vēl, uh, vēl dziļākā veidā savā, savā nelaimē, piemēram, bet uh, tiešām otrādi. Un tik labi ir, ka uh, Eh, visā augšām celšanas laikā mēs varam arī gaidīt svēto garu, kas pacel, kas um, tāpat kā viņš darīja ar apustuļiem. Apustuļiem viņi dzīvoja aiz bailēm, uh, durvis bija mm, slēgtas un, uh, un viņi negāja ārā, bet tajā brīdī, kad uh, viņi saņēma, svēt, viņi saņēma svēto garu, tad uh, viss ir mainījusies. Uh, nu, problē, protams, problēmas vai nepilnības, uh, kas ir uh, viņā vai manī, paliek, bet um, es nebaidos vairāk no tā. Un tad es varu, tāpat kā uh, Jēzus aicināja uh, mūs šodien, um, svētdien, uh, jūs tāpat liecināsiet. Un tas ir otrais teikums, kas man uzrunāja, jo uh, tas, ko es saņēmu, kā prieks, kā dziļ, dziļs prieks, um, tas ir ar to, kas man jādalās. Uh, varbūt kā nu, nevajag uh, spriedikot vai taisīt ilgas runas, bet vienkārši uh, Eh, un pāvis bieži vien atkārto to ar tuvību, ar maigumu. Eh, mēs varam eh, iepriecināt otru cilvēku vairāk nekā ar, ar gariem runās un tā. Un man ļoti patika, kad pāvis teica, tuvībā un maigums ir dieva stils. Tad um, Nu, tiešām ir atnācis laiks sludināt evaņģēliju, nu, e, Jēzus mūs sūtā e, sludināt, evaņģēliju, kas ir labu vēsti, bet ar prieku. Un tāpēc arī man ļoti patika, kad uh, uh, raidījuma sākumā Signe teica, nu, ar prieku, nu, sāksim šo raidījumu. Um, Svētais gārs grib un var iepriecināt dziļākā veidā, tad uh, man atliek tikai atļauj viņam uh, darboties, uh, zinādams, ka viņš ir galvenais, visvarenais un tas, kas veido arī svētajiem. Paldies! um, <laughs> tas, kas, um, un šeit atkal aizdomājos par to, cik uh, forši ir, ka mēs lasām vienu un to pašu fragmentu, bet uh, tie vārdi, ko mēs dzirdam un kā mēs viņus redzam, um, katram ir kaut kādi savādāki. Un, uh, tas fragments, kas mums bija kopīgs, um, jūs to vēl nespējat panest, un uh, tu pieskāries tam uh, no tādā no rūpju skatu punkta. Man atkal tā sajūta un tā doma, kas radās izlasot šo vārdu, uh, ir par pacietību. Un eh, manā izpratnē Dievs, eh, viņš man bišķiņ, nu tā kā atgādina par to, cik ļoti svarīga ir pacietība. Kad um, varbūt tās lūkšanas, kas netiek uzklausītas um, uzreiz un uh, tagad, un varbūt kaut kas uh, netiek saņemts, uh, tas trenē to pacietību, un uh, mēs saprotam, cik ļoti pacietība ir vērtīga, jo, jo tas iemāca, tas iemāca gaidīt, tas iemāca paskatīties uz lietām no, no citas puses. Tas iemāca atmest lieko, jo, ja mēs uzreiz kaut ko nedabūjam, tad uh, varbūt tas nemaz nav svarīgi. Bet, um, jā, tad um, man tā, uh, tā sajūta, kas bija lasot šo fragmentu, kad uh, mēs, es nespēju panest, bet, bet, man, ir, bet man ir jāpaciešās un, un vairāk jāmācās. Nu, tāds, kad vairāk eh, jārunā ar Dievu, vairāk jālūdzās. Un, un tad arī, un tad arī viss eh, notiks. Uh, jā, tā bija mana sajūta un mans pārdoms par šo fragmentu. Uh, Un eh, vēl man uzrunāja vārdi no manējā paņems un jums pasludinās. Um, tas man lika drusciņā aizdomāties par to, cik ļoti, nu, mēs jau pieskārāmies šeit trīsvienības tēmē par to, ka uh, eh, mēs ticam, ka ir viens dievs trijās personās, bet šīs te no manējā paņems un jums pasludinās man kaut kā uh, lika aizdomāties arī par, um, par ģimeni, uh, par to, kad, um, uh, kad um, mēs, um, mēs uh, tiekam paņemti no mūsu vecākiem, tātad mūsos ir uh, ļoti, daļ, ļoti liela daļa no vecākiem, un tas, un tas, ko viņi mums ieliek, kādas vērtības viņi mums ieliek, un tas ir arī tas, ko mēs nododam tālāk saviem bērniem, un, un tas ir tas, kā, kā viņi aug, un tad es kaut kā ļoti uh, aizdomājos par, eh, par dēlu un par, par ģimeni, droši vien arī tajā saistībā, kad ir māmiņa diena nesen bijusi un, <laughs> un, ir, un ir bijušas ļoti daudz runas par, eh, par māmu un par, eh, par to, cik ļoti liela ir uh, māmas, lo, nu, visas lomas ģimenē ir svarīgas, bet, uh, bet cik ļoti liela ir māmas loma ģimenē, uh, Un, eh, un jā, tad eh, izlasīju šo fragmentu, kad no manis paņems un jums eh, pasludinās, man tas ļoti tāds, nu, kad, kad Dievs, viņš jau vienmēr kaut ko, nu, tā kā paņem no sevis un iedod mums, un tāds pats ir arī mūsu aicinājums, tā kā no sevis kaut ko dot uh, citiem, un tas jau ir tas, ko mēs jau raidījuma laikā arī pārdomājām, gan Rīta pieminēja, gan arī Liliāna, um, ehm, varbūt tas ir tas prieks, kas mums šonadēļ ir jāsludina. Varbūt um, tas ir um, tas labais, kas nāk, varbūt tas ir miers, varbūt tā ir cerība, bet, um, bet jā, kad um, tas, ko mēs uh, paņemam uh, no Dieva, mēs esam aicināti to uh, sludināt tālāk. Tās ir mans pārdomas no šodienas evaņģēli, no svētdienas evaņģēlī fragmenta. Um, Bet ar to viss nebeidzās, jo mums eh, eksplozīvie evaņģēli ir arī trešais solis, kas ir pravietiskais norādījums. Kad mēs apņemamies konkrētas lietas dzīvot savā ikdienā, lai tiešām būtu kā dieva bērni, kas dzīvo evaņģēliju, nevis tikai izlasa, parunā un aizmirst. Liliana, kāda būs tava apņemšanās? Nu jā, kā es teicu, sludināt dievu, dieva dielas darbus, um, sludināt, bet um, tas nozīmē lielus darbus, nu, kā es redzu, ko viņš dara, un man ir prieks par to, tad sludināt prieku. Un neaizmirst arī lūgties par baznīcu, tas ir tomēr baznīcas dzimšanas dienā svētdien, un tad uh, apsveikt arī baznīcu. Paldies, Rīta, kāda būs tava apņemšanās? Um, es domāju, ka ar vasaras vētki um, arī uh, beigs eh, l-dienas liturgiskas laiks un sāksim parasta liturgiskas laikks. Tā nenozīmē, ka mums jābūt bedīgi, ne, bet tiešām tāpēc, ka zvinam e, eh, vasaras svētki un e, nozīmē, ka svētais gars mājo mūsu dzīve, nozīmē, ka ar, arvien vairāk ar spēku, prieku un milestību sāksim parasta liturgiskas laiks ar ar sveta gara spēku, ar sveta gara prieku, ar sveta gara e, davanas. Un e, tad es, e, e es e, šajā nedēļā līdz arī vasaras vietkos, līdz kā sāks atkal liturg, e, parasta liturgiskais laiks, arvien vairāk e, lūdzo sveto garu, lai viņš e, mani e, atjauno, viņš e, mani stiprina, viņš eh, pārveido mana dzīve pēc Kristus dzīvi, lai parasta liturgiskā laiks turpinu dzīvu visu to, ko Jēzus man deva lieldienas laikā. Un tā žēlastības, ja, lai dzīvot to parasta liturgiskas laiks un palikt vienmēr atvērta, lai saņemtu svētā gara dāvanas. Paldies! Man uh, mazliet bēdīgi tomēr, kad <laughs> nāk vakars vasaras svētki. tikai, tikai viena iemesla dēļ, jo man ļoti patīk, kad uh, eh, kristieši, kristieši savā starpā sveicinās ar Kristus ir augšām cēlies, un tas ir, tas ir tik, uh, tik ļoti, un vienmēr ir tāds tas priecīgais, nu, gribētos, lai arī tas ir ikdienā <laughs> vairāk, bet tā ikdiena, man liekas, nu jau pierasta, un, bet, eh, bet šis tā laiks, kad mēs viens otru satiekot atgādinam, kad, eh, kad Kristus ir augšām cēlies, ir eh, brīnišķīgs laiks. Tā kā vēl izbaudīsim līdz svētdienai to, un visus, ko satiksim, atgādināsim, kad Kristus ir augšām cēlies, un tā mana apņemšanās būs um, droši vien um, dot, um, būt pacietīgākai um, un uh, tik ļoti neskriet un uh, necensties um, uh, savākt visu, bet, um, bet tiešām būt, um, būt pacietīgākai, jo um, gan jau, ka Dievam ir kaut kāds plāns, kāpēc viņš ir man ielicis tur, kur es esmu, un um, un varbūt eh, nevienmēr ir jāskrien laikam pa priekšu. Un, ehm, jā, es domāju, ka ar pacietību un ar, eh, un ar priecīgu lūkšanu Dievam es, ehm, es sagaidīšu zīmi, <laughs> un viņš man parādīs, kur man ir jāiet. Jā, mans uzsvers šonadēļ ir uz pacietību. Um, jā, tas eh, šovakar no mums arī viss. Um, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mēs gribam pateikt, ka uh, lielu paldies par klausītāju ziedojumiem, jo mūsu raidījums, tāpat kā jebkurš cits radioma, arī Latvijas raidījums var pastāvēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem. Un mēs esam ļoti pateicīgi par to un, uh, un uh, aicinam arī turpmāk ziedot, vai nu tas būtu ziedojuma tālrunis, vai uh, jebkur citur, kur jūs redzat iespēju tiešām atbalstīt radiomu arī Latviju lai radio varētu būt tur, kur, eh, kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Tad raidījuma laikā mēs arī pieskārāmies um, svētā gara novēnai, kur mēs jau esam pusē, bet um, mēs esam sagatavojuši šo lūkšanu un droši var um, atrast gan katolis.lv, gan arī mūsu Facebook lapā prosanktitāte un um, un pārdomās būt kopā un, eh, un tiešām gaidīt uh, Eh, svētdienu un eh, vasaras svētkus. Eh, noslēgsim ar lūkšanu. Kungs Dievs, izgaismo mūsu ceļu ar Kristus gaismu, lai viņš dod, dodas mums pa priekšu un mūs vada. Izgaismo mūs un paliec mūsos, vadi mūs un palīdz mums savā sirdī atrast mazu silīti, kurā joprojām dus liela gaisma. Tev, kas esi līdzis atklāties gaismai, mēs pateicamies par šīs zvaigznes dāvanu, par šo zvaigzni, kuras gaismu nekas nespēja slāpēt, par Jēzu Kristu, mūsu kungu un glābēju, lai viņš ir mūsu svētceļnieku bāka, dziedini, sašķeltības starp mums un liec mums augt pretī gaismai, lai viņā mēs rodam savu vienotību. Āmen! Amen. Paldies, ka šovakar bijāt kopā ar mums. Šodien studijā bija Signa Liliana, Rīta. Lai jums svētīgs vakars un mēs tiekamies jau pēc nedēļas.